أمي لا أقوى ناديني بحنانك لا لا تدعيني أرقني البعد أيا أمي والنار بجوفي تكويني أمي لا أقوى ناديني بحنانك لا لا تدعيني أرقني البعد أيا أمي والنار بجوفي تكويني Zamislite da vojnik na vojnom polju ode brojno jačim neprijateljem zato što vidi da im je puno i on se sad oslanja na Allah za veđer i ode brojnom jačim neprijateljem pa će tako pomoći ovu ovamo svoju stranu يا أمي ويثير الجرح براكيني ويثير spominjemo bidate, institucije sudstva, advokati, političari, razni kufrijati i te, i te fotelje i te fine i primamljive pod navodnim znacima i tople kancelarije u koje danas, nažalost, nažalost, mnogi, mnogi hoće da uđu. فأين سيف صلاح وغزا دجاهم غرة الإصباح عاد التتار فأين سيف صلاح Kod nas ne smije biti straha jer imamo gospodara svih strahova, gospodara nebesa i zemlji, gospodara svega što vidimo i ne vidimo. I kad vas bude strah, dižite ruke i svoja srca okrenite Allahu azzaveđel.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 da ga na pravi put izvede, a zatim najispravniji govor je govor naših stvoritelja Allaha te barek u ta'ala. Najbolja uputa je uputa njegova posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam a najgore stvari povjeri su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda, a svaka zabluda voli vatru. Poštovani poštovane džemate, assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh, da podijelim sa vama jednu radost, jednu radost koju sam, koju sam i lično doživio, naime, radi se o Sarajevu, Allahovom voljom i dozvolom podigla nove temelje mešćida i nakon kratkog perioda mukotrpnog rada oko mešćida, Allahu hvala, preselili smo se iz starih prostorija u nove prostorije i mogu vam reći sa zadovoljstvom da sam bio prijatno iznenađen velikim odzivom braće koja su došla na tu džumu iz čitavog, iz čitavog dijela Sarajeva i, i šire. Pa eto tako da sam vam podijelim tu radost, to je još jedan znak da ehli sunat val džemat i ova dava će biti potpomognuta u strane Allaha te bareke ve taala kome bilo mrsko ili odvrat Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala braćo moja i sestre kaže inna Allaha yuhibbul mutawakkilin Allah kaže u prevodu značenja da Allah voli one koji se na njega oslanjaju subhanallah oslanjanje na Allaha te bareke ve taala poštovani džemate prvo je iskreno i mora biti iskreno pouzdanje srca uzvišenova gospodara subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? Zato da na ovom svijetu i na onom postignemo korist, a na ovom svijetu da postignemo i korist i da odaglamo štetu. Ako je, kad kažemo ako je, čovjeku Allah dovoljan zaštitnik, onda je sasvim jasno i razumljivo, svjestan toga ako je svjestan, samo na Allaha azeveđelu, oslanja. Ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam njihov tevakul pouzdanju Allaha subhanahu wa ta'ala je bilo otvaranje oči u srcu. Oni su otvarali oči srcu s ciljem da se Allahu uzvišenom robuje širom zemaljske kugle i da iz njihovih srca obasjava, obasjava svjetlo istinskog dina i vjere. Allah azzeva I zahvaljujući takvom tevekulu i oslanjanju, oni su uputom punili srca ljudi. Mi to osjećamo i danas. Osvajali su zemlje kufra i pretvarali ih u zemlje islama. Smisao, smisao pouzdanja u Allaha Tebareke Votala je oslanjanje srca jedino kod njega, Subhanahu wa ta'ala. I, pro, I pronaženje sigurnosti samo kod Allaha Azeveđelj uz normalno prijethodno spoznanje da su čovjekove potrebe, siromaštvo, e, neimaština, e, nužde, blagodati, sve u Allahovim tebareke u teala rukima, rukama. I subhanallah, zar čovjek i srce koje ovo spozna može imati ikakvog drugog izbora osim da se potpuno osloni na Allaha, na Allaha Azeveđer. Ono što ćemo, na što ćemo najveći, najviše baciti akcenat, od večerašnjeg predavanja je nešto što je danas u čitavom umetu Mohameda alaih salatu selam i te kako primjetno. I pokušat ćemo, Allaha molimo za uspjeh, da što je zgrovitije pojasnimo šta se to dešava i zašto je se, zašto se uvukla ta velika greška među muslimane i nosioce, a ta greška je nedostatak tevekula. I ona je se pojavila I ona je se pojavila Kao neizostavan akidetski faktor Da bi jedan umet uspio A to ćemo Uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć I dokazati Navodim primjer Kada čovjek pravi kuću Kada hoće Da sebi sagradi kuću On uradi prvo Projekat povadi sve ono od papira i dokumentacije što mu je potrebno. Dovede nazornog organa, zatim dovede radnike, traži bolje radnike koji će mu normalno, kvalitetno i napraviti njegovu kuću. Zatim, nabavi dobar materijal i daje, i daje sve od sebe, sve od sebe i ono što je do njega i zatim se pouzdalo Laha Zeveđa. Govorimo mu sada. I zašto se pouzdao Allaha, a za vađen, je ispravno? Zato što je šta? Poduzeo sve ispravne poteze da bi, i dao sve od sebe, da, da to bude po projektu. I da bude sve onako, tebijatlje, što bi rekli kako je on zamislio. I onda se pouzdao Allaha, za vađen. Poduzeo sve što je do sebe. I ovo su dunjaločke stvari, braćo moja. Pogledajte, mi ćemo sad govoriti o, o poduzimanju uzroka da bi Allahova subhanahu wa ta'ala vjera dominirala i bila gornja. Znači sad govorimo o poduzimanju uzroka. Malo prije smo dali primjer koliko ljudi, i to je samo primjer kuće, a vidjet ćete da malo bolje razmislimo mnoštvo je primjera iz života našeg gdje mi u stvari, u suštini nećemo ništa urediti gdje jasno vidimo da to nije ispravno da tu nije u redu šta god da bi radili i pravili. primjer da zoveš auto, to je glupost. Nego uradiš i poduzmeš sve ono što smatraš u dinamskim stvarima i misliš da je ispravno i tu se i te kako dobro potrudimo, a zatim se uzdamo Allah Azrađan. E, mi ćemo govoriti, rekli smo, o poduzimanju uzroka i oslanjanje na Allaha barke tala nakon ili neispravnih uzroka da bi Allahova vjera dominirala. Postavlja se pitanje. Kako čovjek kako čovjek može raditi suprotno knjizi Allaha te bareke wa ta'ala i sunnetu Muhameda sallallahu alaihi wa sallam i uzdati se u Allaha. Sad govorimo o dinu, braćo moja. Znači, nije u pitanju pravljenje kuće ili auta, nego je u pitanju Allahova savršena vjera. Kako čovjek može raditi suprotno knjizi i sunetu Muhammed Ali Salatu Veselam i na to pomogne. I to još, i to još svjesno. Velika većina, ili nećemo o tome, ali govorimo svjesno. Ovo je tekako pitanje na koje treba dati valjan odgovor. Znači, kad je u pitanju dinalog, da nas ne bi šta, da šta ne bi izgubili, uradimo sve što je da nas ali kada je u pitanju ahiret i Allahova objava, onda se ne osvrćemo i uzimamo šta? Pogrešne uzroke, a zatim na osnovu pogrešnih uzroka koje nisu u skladu sa Kur'anom i sa sunetom, mi hoćemo da se oslonimo na Allaha zveđa. Ovo je i te kako čudno pitanje koje je danas i te kako e, i veoma prošireno diljem umeta Muhammed Ali Sjelatu Veselam. I još gore, pogledajte, još gore kad se čovjek koji to poduzme, poduzme pogrešne uzroke, pogrešne uzroke, lažno, lažno se uzda u Allaha Azevedžel. I kad zbog straha za ovu vjeru, subhala, još će reći da takvog Allah voli. Zato što ima, navodno, iskrene nijet, a u stvari pogrešna djela, evo, ne znamo za nijet, ali pogrešni uzroci djela go, da spominjemo bidate, institucije sudstva, advokati, političari, razni kufrijati i te, i te fotelje, i te fine i primamljive pod navodnim znacima i tople kancelarije u koje danas, nažalost, nažalost, mnogi, mnogi hoće da uđu. I sad ćemo vidjeti koji su to, koji su zaslužili Allahovu, azzavadžel, azzavadžel, ljubav. Pogledajte, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يهزمون الله أكبر kaže Allah Azza wa Jal u prevodu značenja oni koji govore ustraju na pravom putu za njih straha nema فلا خوف عليهم ولا هم يهزمون i ni za čim nek ne tuguju nek ne tuguju pogledajte braćo moja draga kaže gospodar oni koji kažu naš gospodar je Allah i ustraju na tome na čemu? na siratel mustakim pogledajte i koji ustraju na tome putu kaže Allah te barek vetala za njih straha nema i šta? nekle tu goli zači za njih straha nema ljudi danas iz straha po navodnim znacima od Allahove kazne, bježe onima kojima je zapriječeno Allahovom vatronu Znači ljudi iz straha od Allahove kazne. Kako je ovo čudno? Bježe onima kojima je zaprećeno upravo Allahovom kaznom. I oslanjaju se na njihovu pomoć, to jest na one, evo je ta sržba. Ovo je i tekako teško objasniti svojim riječima i ovdje mozak staje. Ali da vidimo šta gospodar Allah, Allah azzavadžel kaže za strah, pod navodnim znacima, ove vjere ili za nju. Za takve. Pitanje glasim kakav je strah, po navodnim znacima, čovjeka koji za ovu vjeru, ili te veku, jedno bez drugog ne ide, za ovu vjeru, kakav je strah čovjeka za ovu vjeru, koji bježi da ga pomognu kafiri, novotari, mušrici, i koji se suprostavljaju Allahovu azime žel vjeri, naprotiv, još je i napadaju, i njeni sljedbenike, i onda, takav još bezobrazno moli, da ga Allah azime žel pomogne pomogne u tome. Subhanallah, stvarno čudno. Braćo moja, ja ne mogu da zamislim. Evo, pogledajte. Kažem, zamislite, zamislite. Da li je ovo uopšte izvodljivo? Znači, kažemo, da li je, nek se pita, pitaju, zamislite da neko od tih ljudi dovi i kaže, e, gospodaru, gospodaru, pomozi sunnet preko pete sjednice parlamenta u subotu u 19 sati na večer. Pomozi nas da izglasamo mušike i da tako o, o, sprečimo homoseksualizam, alkohol, zinaluk, javne kuće, e, razne ustanove kufra, sudstva i tako dalje i tako dalje. Ovo je u najmanju ruku, u najmanju ruku tolika glupost da se ničim ne može izmjeriti. Da se, ili, ili da neko kaže, gospodar pomozi nas da izvažavamo mušike. Ne uzobila. Allahu se utječimo od ovakvih gluposti. Ili da, ja, i, zata, i zatim takav, poslije sjednici, ode sa tim istim na ručak. Eto, to je nekakav, nekakve uzreci, koji su apsolutno pogrešni u islamu, nikakve veze nema s islamom, i zatim takav se oslanja na Allaha za veđel. Zar se takvog Allah... Svako normalan, poštovani džemate, svako normalan, bježi u strahu, znači onog od svega se boji tamo gdje, gdje je najsigurniji. Svako iole koji ima pameti, on u strahu, kada se desi strah kod njega, bježi tamo gdje je šta najsigurniji. Zamislite da vojnik na vojnom polju ode brojno jačim neprijateljem, zato što vidi da im je puno, i on se sad oslanja na laze, veđer, i ode brojnom jačim neprijateljem, pa će tako pomoći ovu ovamu svoju strahu. Ja mislim da ove stvari jedino Platon sa svojim glupostima bi mogao, mogao da objasni. Evo, braćo moja draga, to, dan, to radi danas mnogi. Valahi, ovo danas radi mnogi. Pogledajte, evo dokaz za robove milostivog Allaha zaveđen, da za njih, ako šta, istraju, na menu heđu, halu rabuna Allahu sumesta, i za oni koji kažu naš gospodar je Allah, da za njih straha nema. Rekli smo malo prije, da mnogi danas iz straha za ovu davu pod navodnim znacima, eto, ulaze samo što nisu počeli da lete i na Mars, pa da nam odrozgo šalju fetve kako na Marsu eto nema, a možda ima vode, a možda i nema, a eto ako bi ošli možda bi i vidjeli i tako da ovi svakako izbezumljene mase zbunimo da će još malo postati i Marsovci. I pogledajte, pogledajte braćo moja, kaže Allah Azeveđan, u Kur'anskom ajetu koji smo citirali inna lezine kalu rabbuna Allahu summe stakamu ovdje ćemo stati kaže Allah azzeveđen oni koji kažu naš gospodar je ko Allah i ustraju na pravom putu a šta je pravi put naš gospodar je Allah ovo je tevhid iskazivanje jednoći Allahu azzeveđen u luhijetu rubi iskazivanje tevhida samo Allahu te bareke vtala. Da se samo njemu jedinom, šta i bare čini. Samo njemu. Allahu azzeveđal. I zatim da se na tome istraje, na čemu? Na siratel mustaklim. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, pokazivajući ashabima, hada siratel mustaklim. Kada je uzeo jedan, jedan prut i povukao pravu crtu i rekao, ovo je pravi put. Sve ostalo su krivudave, krivudave, šta? Linije, linije. I gledajte, gospodar Allah azzavžel dalje kaže Fela haufun alejhim hum jahzenu Allahu ekber, kako je jednostavno, pogledajte, kada čovjek kaže, moj gospodar je Allah, ja samo njemu ibadet činim, samo njemu dole pućujem, samo se na njega itinski oslanjam, čime? Dovama i svojim srcem, i podređuje summe steqamu i ustraju na pravom putu taj sam i kad to uradimo gospodar kaže fala haufun alehim za njih šta straha nema vola hum jazdanu i neka ne tuguju zar nije ovo tako jednostavno jasno gospodar kaže kada uzmemo samo njega za gospodara i nikakve parlamentarce i nikakve ljude da nam propisuju vjeri ono što Allah, o čemu Allah te barke tela nije ništa objavio ili ne znam koga već kada uzmemo samo Allah za gospodara i istrajavamo na siratel mustaqim na Kur'anu i na sunetu onda gospodar kaže kaže gospodar Allah veđel za njih straha nema u protivnom čega se bojiš ti se bojiš za ovaj din a pobjegao si onima i sa njima želiš da uzdigneš din, na kojima je Allahova zavizel srba. A ovdje gospodar kakalu, rob kaže, za one koji kažu da je naš gospodar Allah, a ne Suleiman ti iće na nedavko. Ne, ne, gospodar Allah i ustraju na tome, na siratel, na ustaklim, na Kur'an i sunnetu Rasula s.a.v. I za takve šta? Straha nema. Allahu akfer. Zar ovo braće nije jednostavno? I pogledajte, muvahid, muđahid, gdje god da se nalazi, on se ne boji, jer da nije strah, jer se oslonio na, na šta? Hvalu rabu na lao sume stakamu. Oslonio se i poduzeo sve što je do njega. A šta je to? E ovo je to poduzimanje. Sume stakamu oni koji istraju i poduzimaju sunnet Rasul Ali Salatu Veselam i Allah Azze Vajal, to jest njegovu knjigu, to jest njegovu knjigu. I za njih šta? Straha nema. U protivnom, ako ovo ne poduzmemo, pa pokušamo da krenemo sa novotarima, bez sa parlamentarcima, sa advokatima, sa sudijama, sa NATO sa Amerikom, šta će biti? pojavit će se kod nas strah i vi danas vidite mnoge koji kažu strah nas je za ovu vjeru strah nas je za ovaj din strah nas je da vam eto nešto ne bude ne lažete, Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Za njih straha nema. Za njih, za koga? Pa za njegove, njegove robove, za njegove mulehibe. Kad kažu, i zaista, vraća moja, onaj ko kaže da je njegov gospodar Allah i potpuno se osloni na to, na koga? Na svoga gospodara Allaha zađel, i ovdje došlo u ajetu, istraju na tome i istraju na onome na čemu si se obavezao da ćeš, da ćeš istrajavati, a to je Kur'an i sunnet Rasulala i sallatu sallam. Fela haufu na lehim, eto vam poklon, za vas straha nema. Eto vam poklon. I svaki onaj koji kaže da ga je strah, da ga je strah za ovaj din, a uđe mimo ovoga sunnesta kamu ili uzme ili stavi Allah uzme nekoga drugog da mu pripiše nešto vjeri o čemu Allah nije ništa objavio taj će Kod takvog čovjeka će se prvo izgubiti šta? Telekom, jer on zašto? Zato što on ne zna svoga gospodara, jer da ga je upoznao, ne bi izgubio telekom. Znao bi da ima gospodara, ele se lao bi kafir abde, zar Allah nije dao robu svome. I zatim se u takvom srcu pojavi šta? Strah. I onda munafičkim govorom i srcima i dijelima koja su svojstvena samo munaficima, iz straha navodno, da im neće, ostaće im i meci u Medini, imaju svoje žene nezaštićene i svoju djecu. Ne, nemojte lagati, nemojte obmanjivati. Kada čovjek poduzme sve što je do njega, otvori Allahovu knjigu, uzme njegove ajte da ih provede u svoj život i sunat Resula ali i selatu veselam, posle njega Allahovog poslanika, poslije Boga više nema niko pravo, nema niko pravo da dodaje i da glumi da dodaje u Allahovoj vjeri ili oduzime od njegove vjere ne valahi nikad kod takvih će se pojaviti strah navodno za ovu davu i ovu vjeru i na pravo odu pravo odu pod okrilje i iblisa lanetullahi alihi pogledajte braćo moja kaže i sestre kaže Allah te barke vetala Rekli smo, fela kada poduzmeš sve što je do tebe i osloniš se, potpun te vekul, staviš svoje srce gospodaru te Tebare Kvetala u službu. Wallahi nećemo osjećati straha zato što to gospodar kaže. Zato što to gospodar kaže. Onaj ko kaže da ga je strah, on sa ovim ajetom je se sudario I bolje mu je da se vrati svome gospodaru i siratel mustakim, pa će vidjeti vallahi kako je lijepo hodati Allahovom zeljom i kako je lijepo govoriti Allahove ajete i njegov sunnet Rasula i salatu wasalam i bez straha, bez imala dvojbe, govor Allah azzavadžel naređuje. I zatim, a bez pravog puta, a bez pravog puta se pojavi strah, strah koji su danas mnogi nazvali strahom za ovu davu. E tako, e tako neće moći i tako ne ide jer gospodar Subhanahu wa ta'ala sasvim suprotno govori od onoga što govori oni, to jest njihova, njihova licemjerna srca jer se dava ne može pomoći sa čovjekom ili sa ljudima koji ne prezaju da lažu na Allahovu vjeru i na sunet Rasula alaihi salatu wasalam. Kažu islamski učenjaci, kažu islamski učenjaci, za ovog za njih straha nema. Za njih straha, kaže, nema na ovom svijetu. A i na ahiretu, ko ustraje u Allahovu vjeri, bit će sačuvan od svih dunjaluških i ahiretskih nedača iskušenja. Allahu ekber. Pa zar će Allah poniziti takvog roba, subhanallah? Obično ljudi, braćo moja, na ovom svijetu žive u strahu i ne izvijest hamu kao robona od sumesta kamo, dok su ustrajni i nepokolebljivi rob u Allahu vjeri, osjeća kako? Sigurnim i zaštićenim. A zašto je kako ne kad je njegovo srce, kad je srce ovoga Nubehida ispunila ljubav prema Allahu, njegovo veličanje i lijepo mišljenje o Allahu Azdebađel i oslanjanje i pouzdanje na njega, subhanahu wa ta'ala, i radost ostvarenju obećanih blagodati koje je uzvišen i pripremio kome iskrenim i pokornim robovima subhanala on se ne plaši ko taj Allahov rob on se ne plaši onoga što ljudi inače ili što ljude inače zastrašuju životu kao što su bolest, siromaštvo, strah od neprijatelja, ni briga, ni tuga, ni bilo šta drugo na ovom svijetu. Isto tako i na hiretu će biti siguran od svega što u, što u ljudima budi strah a da ne govorimo da te bude strah strah da Allahovim ajetima i sunnetom strah za taj din ne vallahi ne vallahi ve kane haka na lina nastru mu'minin Allah se obavezao da će pomoći svoje robove i zatim je došlo dalje dalje uh, la wala hum jazenun i neka, i neka mehanizam čine tuguju. Zatim u drugom ajetu kaže Allah azza ve džel. Kaže Allah azza ve džel: "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu la alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Kaže Allah, kaže Allah azze ve Kaže Allah azze ve džel. Dalje, za one koji će biti radosni da ne tuguju, kaže doista onima koji govore, gospodar naš je Allah, subhanallah, koji budu istrajni. Pogledajte dalje, braćo moja, ovo je drugi ajet, silaze meleki i govore, subhanallah, kome? Kome? onima koji se oslanjaju na Allaha azza wa džel u potpunosti. Silaze im meleki, evo motivacije, evo pomoći, evo snage u Allahovi robovi. Evo vam, o moji robovi, kaže Allah Azza wa džel, ja ću vam poslati meleke da vas ucuste na siratel mustakim. Ja ću vam poslati svoju vojsku za koju samo ja znam kome da je pošaljem. a to su oni koji kažu Allah je naš gospodar i zatim u tome ummesta kamu istaju na tome silaze meleki govore ne bojite se i ne žalostite se subhanallah i radujte se šta džennetu koji vam je obećan radujte se džennetu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši na ovom svijetu, a i na onom u njemu žele. a e, što god zatražite, imat ćete. Allahu ekver. Pogledajte kakav dar i poklon onome koji se istinski osloni na Allaha za veđel, onome koji spozna svoga gospodara, onome u čijem srcu zasigurno ako se pojavi imalo straha, od ljudi ili ne znam od čega, zasigurno, zasigurno, vallahi, će taj strah umanjiti ili totalno potisnuti tevekul, osnovac na Allah, azevedžel, iz tvoga srca. I onda se pojavi, hajde da kažemo, strah, lažni, ali uzroci se pogrešni poduzimaju i nikad umetu spasa. I nikad umetu spasa, Allaha molim, Allaha molim, da nas uputi sve na pravi put. Zatim, ovo je, braćo moja, i sestre Allahovo obećanje koje u sebi sadrži radosnu vijest u ajetima kojima su pročitali inna lezine kalu rabbuna Allahum summe stakamu fetenezzelu alejhimul melaike alla wa abširu bil džanne wa abširu bil džanneti leti kuntum tuadun Allahu ekber ovima Allahovo obećanje koje u sebi sadrži, sadrži radosnu vijest počast zaštitu i zagovorništvo upućeno ustrajnim njegovim robovima i ne postoji, braćo moja, ništa vrednije od toga. Ne postoji ništa vrednije od ovoga da imaš svoga gospodara i da imaš i da bježiš onome kod koga si najsigurniji. Ovo je, ovo je i te kako važan segment naših akideta, kada te bude strah, svakog, i to ovo je mjerilo, koga god da vidiš da je strah, ako kaže da je strah, on će bježati od ona, onome od koga se upravo najviše boji, subhanala. Valla je tako, on će bježati onome upravo od koga se najviše boji i to će početi zamotavati i pravdati. Ne valahi, ne valahi vojsko Allahova, od straha se bježi samo onome ko taj strah, strah pozitivan, a to je od gospodara straha gospodara svi oni koji nam i vama prijete. Allah te barke tala, e, kako smo rekli, daje običanje svojim robovima i kaže, a postavlja se pitanje kome? Onima koji kažu, naš gospodar je Allah, pa poslije na tome budu iskrajni. Kakva ih nagrada sleduje? Kakva nagrada sleduje onima koji kažu, naš gospodar je Allah? Zatim, Fela haufun alihim, nema straha, oni ne strahuju jer imaju gospodara, subhanala, koji će ih zaštititi od svega. Kod njih ne može, braćo moja, kod nas ne smije biti straha, jer imamo gospodara svih strahova, gospodara nebesa i zemlji, gospodara svega što vidimo i ne vidimo. I kad vas bude strah, dižite ruke i svoja srca, okrenite Allahu azzeveđel i zamolite ga gospodaru naš, mi idemo u tvoje okrilje a ti si najbolji zaštitnik. I Allah kaže, spodar je Allah, pa poslije, sumne ste kamo na tome istraju, kakva im nagrada slijede. Pogledajte, pogledajte, umete Muhammed Ali Salatu Veselam, kakva, halalite, <coughs> nagrada slijede oni koji kažu da im je gospodar Allah, koji slijede sunnet Rasula Ali Salatu Veselam, koji se ne boje nikoga zato što će slijediti sunnet Rasula Sallallahu Ali Salatu Veselam. I neće imati tegobe ni straha. Pogledajte kakvu nagradu, kakvu nagradu dobijaju. Melekim silaze govore, ne bojte se. To je čega? Onoga što vas u buduće čeka. I nemojte žalostiti znači, za čim? Za onim što ste ostavili za sebe. I radujte se. I radujte se. Amširu. I radujte se čime? Onome što vam je ko? uzvišen je Allah Azze ve Đel obećao. Allah Ekber, kako je ovaj islam jednostravan i lijep. Meleki silaze u smrtnom času, braća moja, pri oživljenju iz kaburova, za vrijeme polaganja računa, kod njih će se da... Meleci su uz muvahide Allahove robove koji su se oslanjali samo na njega koji su se samo na njega oslanjali i u najtežim momentima svoga života uzvižući Allahovu vjeru meleci su uz njega dok ne uđu džennet, tek tada im nagrada sljeduje za ono što su ustrajali u Allahove vjeri i što su radili ono što im je Allah propisao da rade na dunjalku. Ovo je to, braća moja, ono što su radili, ono što im je propisao Metinić, Nemilorad Dodik, ne ovaj ili onaj fratar, ne ovaj ili onaj pop, ne ovaj ili onaj hođa, ne ovaj ili onaj muftija, ne, nema niko pravo da dira Allahovu vjeru, nema niko pravo da skrnavi sunet Rasula sallallahu alaihi ve sellem i tako nam Allaha jednoga mi želimo, želimo da zaradimo džennete gospodara Tebare Hvetala njegovom milošću i oprost i tako ćemo se suprostaviti svima onima i svakadili strumesta kamu da bi zaradili fela haufuna da bi zaradili valahum jahzenun od gospodara nebesa i zemlje i tako njegovom milošću zaslužili da uđemo, da uđemo u džennete u džennete i Allah te barke tala kako smo rekli daje nagradu i za ono što smo radili, a što je on pripisao da radimo na dunjalku. Zato će i on sačuvati i postojanom riječu svrstiti svoje robove. Također, meleki će prepoznati, također, braćo moja i sestre, moja u islamu, također, meleki će ih prepoznati po njihovoj pokornosti i brojnosti i badeta. Allahu ekber. Također ove Allahove robove, meleki će prepoznati, nemojte tugovati, nemojte se žalostiti, meleki će prepoznati po njihovoj pokornosti u ibadetu i brojnosti ibadeta, po ustrajnosti i za na onaj, i čuvat će im meleki i predvoditi kad se bude prelazilo preko sira čuprije, sve dok ih šta ne uvedu u džennetske vrtove blago sa ustrajnim robovima. Kakva im samo radostna vijest čeka u susretu sa strahotama sudnjega dana. U tim teškim trenucima u kojima će biti sačuvani samo onaj koga Allah hazdeve džel učini postojanim i učini čustim. I on se obećao, Allah će vjernike On je obećao da će vjernike postojanom riječu svrsti i na ovome, i na ovome svijetu. I zatim Allah kaže, subhanahu wa ta'ala, neka se ničega ne boje, subhanallah. I ni za čim neka ne tuguju <clears throat> Allahovi štićenici. Pogledajte, braćo moja, br moja. Ela inne awliya Allah. La haufun alihim velahum jahzanun. Subhanallah. Ni neka se ničega ne boje. awliya, neka se ničega ne boji, ponovo pogledajte, ne imamo se čega bojati, rečena iz usta srca ili srca mu'mina, neka se ničega ne boji i neka ni za čim, pogledajte, došle ovde, ni za čim, ola, hum jahzenun, neka ni za čim ne tuguju Allahovi štićenici, Oni koji budu vjerovali, koji se budu Allaha bojali, za njih su šta dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu. Pa ko hoće da primati dobre vijesti? Ko želi da čuje ove dobre vijesti? Ima li iko da bi pouku primio? Ima li oni da čuju dobre vijesti za one koji Allah te barke otala opisa? Da su dženetlije koji istrajavaju, ne boje se ničega, Oni tuguju i potpuno se oslanjaju na Allaha Azevedjel. Radost koju osjećaju. Radost koju osjećaju. I po, radost koju osjećaju ustrajni na ovom svijetu. Halavite mi. U tome što će time postizati <clears throat> svaki uspjeh u svome radu. Kako postoju tako i radu za islam. I biti zaštićen. će lijep primjer. Lijep, lijep prijem kod ljudi. I prvu lijepu nije dobru vijest koji će primiti Muvahid kada bude na samrti, kao što smo spomenuli. To je prva vijest, a druga je u kaburu, kada budu ispitivani, kada budemo ispitivani i kada budemo i u danu proživljenja. Neće i brinuti najveći užas, nego će i meleki dočekati, evo, ovo je vaš dan, vama obećan, ovo je lahovi robovi. Savjetujem, poštovani džemate, sebi i vas, savjetujem da se bojimo Allaha za veđelu da poduzimamo uzroke koje Allah te barke tela naredio da poduzimamo <clears throat> i radi koga su ashabi Allahova poslanika selam, poslanik sallam došao da nas poduči i da nam objasni uzroke koje da poduzimamo i poduzmemo da bi Allahova riječ dominirala zemlje svi uzroci koji su mimo Kur'ana i sumeta Rasula alaihi sallatu veselam bit će bačeni u ljade i bit će vraćeni i na njima neće biti bereketa i zato, i zato umet Muhammeda alaih salatu veselam stagnira što se pojavio strah strah zbog uzimanja pogrešnih uzroka, a da su se bojali Allaha i da su uzeli uzročnike koje Allah azzavežel naredio onda ne bi bilo straha ni od Amerike, ni od židova, ni od Britanije, ni od bilo koga, onda bi se takvi samo bojali Allaha za veđel, a onaj ko se boji Allaha za veđel, neće pustiti Allahovog protivnika i neprijatelja u svoju kuću, neće ga pustiti u svoju avliju, neće ga pustiti da mu rovi i da mu kroji svoju nevjerničku, demokratsku i parlamentarnu politiku u državi, gdje su mnogi tako uradili iz straha od Amerike, iz straha od Taguta. Nije ovi lata juza, od straha od njih su pustili kod sebe i izgubili su onda Allah za veđel, izgubili su njegovu pomoć, pa i Allah za veđel prepustio onima koji ne zala. Savjetujem, poštovani džemate sebe i vas, istrajemo, istrajemo na Allahom vjeri i na sunetu Rasula sallallahu alaihi veselem. <clears throat> Radite mi, nemojte posustajati. Nemojte da Allahove ajete i sunat Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kao što kaže uzvišeni, ište robih mi ajati i temenem kalila, da mijenjamo Allahove ajete za nešto što malo vrijedi, za ovaj dinalički šićar, za ovo što ništa ne vrijedi, braćo moja draga. Nemojte, ovog života je malo. Poduzimajmo ono što Allah azzavazio od nas traži, pa će nam Allah te barke tala odagnati od nas strah, pa će Allah te barke tala staviti radost, spustiti radost i sakine i smirenost u naša srca i kao nagranu dobit ćemo fakuni tebakun na Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allah azzava džel na dan kada budeš vidio kako se pred vijenicima i vijenicama s desne strane njihove svjetlo njihovo bude kretan džennetske bašće kroz koje teku rijeke u kojima, će, vječ, kojima ćete vječno poraviti. To je nalike fauzul azim, subhanallah. Nalike, nalike hubel fauzul azim. To je zaista veliki uspjeh. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omogući da vidimo ovaj veliki uspjeh i da ga doživimo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na ono što je za nas najbolje, da nas poštiri iskušenja koja nismo u stanju podnijeti na Dunjalku, kaburu i nasudnjemu danu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne svoje muđahide gdje god živili, radili i borili se. Molim Allah za azzavajal da nam podarite vakul kojim će on biti zadovoljan. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da od nas odagna strah od bilo čega osim od njega subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da istrajemo na putu kojim je on zadovoljan. I rekao ovo, a molim Allaha da oprosti imen i vama. Alhamdulillahi rabbil alemin. Subhanak Allahumma lhamdu. Ašhedu en la ilaha ila en. Wa Vatu ulik. Poštovani džemate, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعال تعال تعال إلى النكهة إلى النكهة أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاع أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع تعال تعال